women, all you beautiful women out there, congratulations on Итак, все- International Women's Day. Дамы, хочу поздравить вас с Международным женским днем. Um, I always get quite nervous when it comes to preaching around Women's Day. Вы знаете, мне почему-то всегда очень волнительно, когда меня просят проповедовать вот в этот э, женский праздник. Because I always think, well, really, have I got to preach because I, I'm not a woman and I really don't know how to be a blessing to women. Я думаю, ну я-то не женщина, я, в общем-то, не знаю, как я могу, чем я могу благословить женщин в этот день. Um, through a preach. Посредством слова, я имею в виду. And so you'll have to bear with me. I hope you you will pour out a lot of grace. Я думаю, что вы а, потерпите меня и ожидаю а, а, от вас снисхождения и милости. Because I do want to honor women today. Я, потому что я действительно очень э, хочу воздать э, по почести женщине сегодня. We're all here because of women, потому right? что все мы здесь благодаря им, правда? я знаю, что <laughs> мужчины тоже некую роль сыграли в этом, тоже небольшую. Mainly the hard work of the women. Но в основном, конечно же, трудились женщины. I've seen my wife give birth three times. Я, я был на родах у своей жены трижды. Man, you're amazing. Удивительно. Incredible. Невероятное что-то. Uh, women are incredible. Вы знаете, женщины невероятные. Especially women of hope. Особенно женщины, э, исполненные надежды. I'm not talking about girls who are called Nadezhda. Я не говорю сейчас о дамах, которых зовут Надежда. Sorry, Nadia. Прости, Надя уж. I'm talking about women who have got a hope so deep in their hearts Я... in the Lord that they are remarkable to everybody. Я говорю о тех женщинах, которые настолько укоренены в надежде, и надежда их на Господа, что этих женщин даже издалека видно. And so I want to talk to the women today. Я сегодня хочу обратиться к дамам. Guys, you may find something in here. Ребята, а может быть вы тоже что-то здесь да и почерпнете? If you listen really carefully, Если будете внимательно слушать, you may find a few things that will encourage you. может быть вы тоже себе для себя какие-то такие вдохновляющие вещи обретете. I hope that's motivation for you to listen twice as hard today as you did last week. Я думаю, что э, я вас смотивировала на то, чтобы слушать в два раза внимательнее, чем на прошлой неделе. That was another joke. Это была тоже шутка. Okay. Right, so I want to talk to you about this amazing woman in the Bible called Sarai. Вы знаете, я хочу поговорить об удивительной женщине, о которой можем прочитать в Библии, которую зовут Сара. She was married to a guy called Abraham, or Abraham. Она э, вышла замуж за человека по имени Авраам, или которого вначале звали Авраам. We get to meet them shortly after the Tower of Babel. И мы с ними знакомимся в Библии вскоре после события, да, э, которые произошли с Вавилонской башней. В книге Бытие. Um, as far, let's find an Abraham and a Sarai. Who would like to be Abraham and Sarah Давайте мы с вами найдем Авраама и Сару. Кто бы хотел? Добровольцы есть, Авраам и Сара нам нужны. Would anybody like to volunteer somebody else? Кто-нибудь, может быть, кого-то предложит волонтером? Ah, okay. There's a hand here and there's a hand here. Смотрю, тут руки потянулись, там Okay, рука. I've got more people pointing at these than I've got pointing anybody else. Что-то вот Okay. в это направлении больше руки указывают. Come on, folks. Поэтому выходите сюда. Okay, this is Abraham and Sarai. Вот Give it up. Авраам и Сара поприветствовали. Okay, your name is, Сара. and your name is Abraham. Abraham, Abraham and Sarah. Авраам Okay, и Сара, they, я же говорил. they've got it. Вот они у Okay, нас есть, so- да. Итак, The, the, the remarkable thing about these two is that Abraham's 75 years <laughs> old. ну самое, что примечательное в этой парочке, что Аврааму 75, And Sarah is 10 years younger. а Саре на 10 лет поменьше. But don't they look remarkable for their age? <laughs> Но они, в общем-то, неплохо сохранились, да, хорошо выглядят для своего возраста. As far as we know, they do, they do like each other, really. Ну, я думаю, что они, да, они... Okay, that's э, better. Вот, that's better. Они любили друг друга, вот так лучше, ага. The remarkable thing about Abraham and Sarai is that they didn't know God. Они, ну самое, что вот а, э, про Авраама и Сару, что такое примечательно, то, что они не, they didn't, они they didn't know God. Они не знали Бога. As far as we know, they were pagans. В начале, когда мы их узнаем, а, они были язычниками. They did not know God. Бога они не знали. Until one day, до одного прекрасного момента, одного дня, God spoke когда Бог, Abraham. Бог проговорил к Аврааму. And he said to Abraham, и он сказал ему, Abraham, I want you to leave your country. Авраам, я хочу, чтобы ты вышел из страны своей I want you to leave your people, and I want you to go to the land that I have that I will show you. и пошел в ту землю, которую я укажу тебе. And I will make you. И от тебя, Wasn't talking to Sarah. He was он, talking to он, him. он не с Сарой говорил в тот момент, он с ним говорил. I will make you into a great nation. И от тебя я произведу великий народ. God's word to Abraham. Слово Божье, обращенное к Аврааму. And so Abraham went. Авраам так и сделал, он пошел. You can start walking that way. Может, да, начинать двигаться в ту сторону. And Sarah thought, а Сара думает, just keep walking very slowly. Очень медленно, пожалуйста. Sarah очень. thought, hey, hang on a minute, I want to come too. А, а Сара стоит и думает, минуточку, а как же я, я тоже хочу. And so she began to try and catch up. И она пытается догнать его. Here we are. Да-да-да. Okay, thank you. Спасибо. You can come back here. I, I, I, do, Верни- вернитесь I will по- need you a little longer. Пожалуйста, вы нам еще понадобитесь. Now, husbands and wives, I want to talk to you for a moment. А теперь мужья и жены к вам хочу обратиться. Typically, this is how it works in my house. Вот обычно так вот происходит у меня дома. I get an amazing idea. вдруг какая-то у меня удивительная идея появляется. Uh, it's so amazing, honestly. Такая удивительная, невероятное нечто. You won't believe how amazing my ideas are. Вы даже представить не можете, насколько невероятные идеи у меня возникают порой. They're so incredible настолько невероятны, что мне даже жене не нужно рассказывать о них. I know that if I think that my ideas are so incredible that if I start doing them, my wife will just think, hey, that's amazing, I'm going to come too. И я потому что настолько мои идеи удивительные, я думаю, что если я начну их воплощать, то моя жена скажет, о, как здорово, я тоже хочу присоединиться. So Abraham has this amazing idea. И вот у Авраама появляется такая невероятная, удивительная идея. This is how I think it happened. Я вот как я вижу эту историю своими And И он, наверное, думает, это же, это же классно, как Сара не захочет быть со мной в этом. Я помню, как впервые Господь мне сказал о том, чтобы насадить церковь. Я думаю, что Хана об этом узнала, когда я рассказывал, делился этой идеей с кем-то еще. It's an amazing idea. Я говорю, какая удивительная идея. We're going to move to another city. My wife and my, my wife's coming with me. Я говорил, мы переедем в другой город. Я жену с собой с детьми заберу. And we're going to plant this church, and we're going to see people saved, and we're going to give up our lovely house. Насаждать церкви, начнем первую церковь, оставим здесь свой дом замечательный. And we're going to move further away from my wife's family. Переедем подальше от родственников моей жены. And we and it's going to, and we're, gonna, we're not going to have any money, and it's going to be really hard. But it's so what an amazing idea. И денег у нас, конечно, не будет достаточно, но все равно идея-то сама по себе какая хорошая. And Hannah's going. Она слушает такая. You know, you can see kind of tears. И уже видишь, уже и слезы вроде побежали по щекам. Anger. И, и гнев тоже пробудился. No, Hannah can do that, you know. Знаете, э, она умеет так. And so, <laughs> I've learned the hard way. То есть я научился через, э, таким нелегким путем к этому пришел, да? Guys, men. Мужчины. If God tells you to do something, or if you have an amazing idea, если Бог вам что-то говорит сделать, или у вас какая-то такая невероятная идея, or maybe I need to say this to the women as well. Women, if you have an amazing idea, может быть, стоит и к женщинам это э, обратиться. Если у вас, дамы, какая-то появляется невероятная идея, give your spouse a bit of time to catch up. Вы дайте немножечко времени, да, переварить эту идею вашему, а, вашему мужу или жене. Try sitting down and talking with them about it before you actually do it. It might help. Попытайтесь сесть и обсудить вначале, прежде чем вы начнете ее осуществлять. Это может помочь вам. But uh, I mean, let's take it down to a very practical level. Our lives are changing all the time, and things are happening all the time. Ну, давайте э, поговорим так довольно-таки на, на практический уровень, опустимся. Наши жизни постоянно меняются, что-то происходит в них. When Abraham was walking off to the land that God had called him to, that could have caused a big problem right here. Понимаете, вот здесь вот могла возникнуть огромная проблема, когда Бог призвал Авраама выйти из своей земли и отправиться в иную землю. you know what I'm saying? Понимаете, да, о чем я? Folks, Talk to each other. Ребята, общайтесь друг с другом. So Abraham goes. Итак, Авраам отправился. And um, he took his wife with him. So you Жену- can wait over there. жену он с собой взял, He took his nephew, his servants, and his он possessions. взял все свои, все свое, э, то, чем, чем владел, с- слуг взял с собой и своего племянника. If you could just run around the, the hall as fast as you can. Ребята, пожалуйста, оббегите зал как можно Honestly, быстрее. just- Быстренько, правда, правда. So давайте. they're off on their journey. И вот они э, путешествуют, ту- All kinds of things is, are happening. И э, пока, это, okay, пока они путешествуют, остановитесь. Stop. Многое происходит у них в пути. At on the journey, this is what И в разные моменты их путешествия происходят разные вещи. The word that came to Abraham вот то слово, которое Бог дал Аврааму, keeps coming to him. он продолжает его слышать вновь и вновь. So Abraham stops Итак, Авраам делает остановку. And he hears God again. И вновь слышит, как Бог говорит. You're going to have many offspring. Твое потомство будет многочисленно, говорит Бог ему. I think these guys are just, I just, I don't think you're not married, are you? Вы не женаты, ребят, нет? Are you engaged? Okay. А, они обручены. Okay, it can be a prophetic word then. Тогда, наверное, пророческое слово для вас. They're going to have many offspring. У вас будет <laughs> потомство ваше будет многочисленно. Oh dear, I'm glad I don't know them well. О, слава богу, что я их хорошо uh, uh. знаю. Не хорошо знаю, да, oh, наоборот? Oh, I'm embarrassed now. Теперь я сму... Сму... это меня как-то смутило, да. So God's speaking to Abraham, but God still isn't speaking to Sarai. И обратите внимание, что Бог продолжает разговаривать с Авраамом, но не с Сарой. What was Sarah, Sarai thinking? О чем тогда думала Сара? God keeps appearing to my husband. Бог все время является моему мужу. Maybe you're thinking, Может быть, и ты думаешь, God keeps appearing to people around me, but not to me. Бог все время говорит с кем-то другим, но не со мной. It is tough when it seems that those around you are receiving God's plan for their lives, but you're not. И очень трудно порой приходится, когда кто-то слышит Бога, слышит, какие планы у него для этого человека, а ты ничего не слышишь. И особенно мне бы сегодня хотелось обратиться uh, к девушкам, uh, которые еще не замужем. I've Hannah and I have spent lots of times over the years with single young ladies who, are, who, uh, and helping them process issues in their lives. Потому что мне доводилось с ней, а, много общаться с незамужними девушками, помогать им а, решать какие-то жизненные проблемы. And one of the difficulties that we've noticed И одна из тех трудностей, с которыми они сталкиваются, is that when you're around people who are receiving God's plan for their lives, but you're not hearing God for your life. Это когда ты а, окружен людьми, у которых мечты э, э, сбываются, которые слышат Бога, и эти слова исполняются в их жизни, а у тебя ничего не происходит в это время. И вдруг тебе закрадываются в голову различные вопросы – Am I not good enough? А со мной-то что? В чем я-то нехорош? Does God not want me? Я что, не нужен Богу? Does God not accept me? Почему Бог не принимает меня? Am I different from other people? Чем я отличаюсь от других? And I wonder if Sarai was beginning to feel like that. И вы знаете, я думаю, может быть, и Сара задавалась теми же самыми вопросами. Может быть, она думала, Бог все время говорит с Авраамом, но не со мной. Maybe she began to feel quite insecure inside. И, может быть, она ощутила некую неуверенность в себе. I'm going to help you with this, don't worry. Не волнуйтесь, я помогу с этим вам. But we're going to carry on through the story first. Но вначале мы с вами продолжим рассказывать эту историю. So there's Sarah following her husband, feeling quite insecure. Итак, у нас Сара, которая последовала за своим мужем, которая чувствует себя довольно-таки неуверенной. And they go a bit further. И они продолжают свое путешествие. And suddenly they stop. И вдруг они останавливаются. Because there's no food. Потому что настал голод. There's a big famine in the land. В земле начался голод. and they begin to get very hungry. Им хочется есть. And so they decide, let's go to Egypt. Let's take a detour. Let's go right over there И они решают, in the corner отправимся в Египет. for a few years until the famine is over. Пробудем там несколько лет, пока голод не закончится. This is where Abraham makes a terrible mistake. И вот здесь, в земле египетской, Авраам совершает ужасную ошибку. Abraham, you need to find a pharaoh. Авраам, нужно фараона тебе найти. The, the very kind gentleman sitting next to you make a good pharaoh. Смотри, хороший джентльмен сидит рядышком, он хорошего фараон, хороший фараон из него Now, получится. Sarai may have been There we are. There Вот, he вот, is. вот, вот он, да. They've come into the land of Egypt. Пришли они в землю египетскую. <laughs> Ah, do you know what? That's amazing. Right. So they've come into the land of Egypt, Пришли они в землю египетскую. <laughs> they've come into the land of Egypt, Пришли они в Египет. and Abram knows that Sarai is very, very beautiful. И Авраам знает, что Сара женщина очень и очень красивая. And Abraham knows if they go into Egypt, then Pharaoh may want Sarai as another wife. И Авраам, зная это, думает, что, наверное, фараон захочет взять себе it's, в жены Сару. It's colder here. Decliff, is your wife here? Жена здесь? Okay. <laughs> okay. So, Calder, I'm very sorry. Прости- простите, Okay, пожалуйста, okay, да. okay. Right, so Итак, he knows that he knows, Abraham knows that Pharaoh may want Sarai as his wife. Авраам знает, что, в принципе, фараон может взять, захотеть взять Сару себе в жены. And if Pharaoh knows that they're married, И, а если бы ф- а, фараон знал, что они женаты, he will kill Abraham. да, он убьет просто Авраама. Yeah. I was expecting a bit of drama then. Я, честно говоря, ожидал какого-то действия э, со There we стороны are. фараона. So Abraham says to Sarai, This is what you need to do. You need to tell Pharaoh that she is, И вот какая идея приходит Аврааму в голову. Он говорит Саре, знаешь что, скажи фараону, что ты не жена мне, а сестра. And so Abraham gives Sarah, Sarai to Pharaoh as his wife. И по сути Авраам сам отдает свою жену Сару в жены фараону. What did Abraham do? Что он только что сделал? He sinned against his wife. Он согрешил против жены своей. Pharaoh married her. Фараон женится на ней. No doubt Sarai was very hurt. Но вы знаете, наверное, внутри Саре было очень больно. So God inflicts serious diseases on Pharaoh И из-за происшедшего э, в семье фараона начинаются болезни. Until he lets them go. До того момента эти болезни э, длятся, пока он не отпускает Сару. But now we have a woman who is not only insecure, but she has deep hurts and bitterness against И теперь, если мы с вами посмотрим на Сару, то это уже женщина не только с каким-то таким, может быть, комплексом неполноценности внутри, да, но еще и с обидой и болью. They carry on on their journey. И они продолжают свое путешествие. Abraham has other adventures. Во время их путешествия происходит He keeps stopping to pray. События время от времени он делает остановки для того, чтобы помолиться. And every time Abraham prays, и всякий раз, когда Авраам останавливается, чтобы помолиться, he prays about his barrenness. он молится о том, чтобы э, он говорит о, о бесплодии. And he looks around at his servants and he says to God, Have I got to make one of my servants my heir? И э, он тогда смотрит на своих рабынь и говорит, может быть, мне от рабыни э, ребенка родить. Марк can be a good heir To be a good servant. Вот, вот у нас хорошим там. А? Нет, а что? Может быть, мой слуга станет наследником, простите, спасибо. Ага. Okay. Вот хорошего слугу там нашли, поднял руку. So Sarah is now feeling insecure, she's feeling hurt, and now she's, having heard the prayers of her husband, she is feeling like she is a bad wife as well. И вы знаете, теперь Сара, да, вот у нее багаж еще пополнился. Не только она себя чувствует неполноценной, а, с чувством обиды, но она себя, услышав молитвы мужа и разговоры мужа, она чувствует себя плохой женой. И она говорит, я не справляюсь с теми, с тем, к чему Бог призвал меня в жизни. So I think that it's possible that already you can, some of you young ladies can identify with one of those three things. Я думаю, вот сейчас, назвав вот эти три вещи, некоторые из вас, девушки молодые, наверное, может быть, узнали себя. Insecure. Чувство неполноценности. Feeling like a failure. Чувство, чувствовать, может быть, вы себя чувствуете неудачницей. God not speaking to you что Бог не говорит с вами. And yet God continues to speak to Abraham. Тем не менее, в нашей истории Бог продолжает общаться с Авраамом. By the way, I don't think that God kept speaking to Abraham because he was perfect. И вы знаете, что я думаю, что Бог продолжал общаться с Авраамом не потому, что тот был идеальным таким человеком. I think God spoke to Abraham so many times because Abraham wanted to settle. И я думаю, что он э, говорил с Авраамом э, так много, потому что Авраам хотел, наверное, так э, сделать, может быть, остановку. You said I was going to have all these children. И он говорит, ты сказал, что у меня будет много детей. No, this is hard work. I'm going to stop now. Я сделаю остановку, решает он. Maybe God, you've got this wrong. Господь, может быть, ты в чем-то ошибся, думает он. Has anybody ever thought to themselves, no, maybe God has got this wrong. Maybe what I'm doing isn't what God wanted me to do after all. Может быть, вы тоже так же задумывались. То, что я делаю, может быть, что-то не так я услышал, может быть, Бог что-то не так сказал, может быть, то, что я делаю, совсем и не нужно этого делать мне. Anybody identify with that? Было такое у вас? Or have you all got totally unwavering faith? Или, или вы никогда не колебались в вере? The thing is, is that maybes kill faith in our lives. Понимаете, что вот эти может быть убивают веру. As soon as we start saying maybe, как только мы начинаем говорить, а может быть, faith starts dying inside of us. Вера начинает умирать в нас. But God is faithful но Бог остается верным. God is faithful. When you begin to ask, maybe. Даже когда ты начинаешь говорить, а может быть. God wants to stop you. Бог хочет остановить тебя. And promise you again. И опять повторить тебе свое обещание. Sarah was desperate for a child. Сара отчаянно хотела стать матерью. One day she says, Lord, you have stopped me from having children. И однажды она возвала Господу в своем и сказала, Господь, ты не даешь мне детей. And so we understand that this woman was hurt, she was insecure, she couldn't hear God, and she was cross with God as well. То есть мы видим, что не только эта женщина э, считала себя неполноценной, с чувством обиды, плохой женой, но она также э, был, она гневалась на Бога. And yet, Abraham Но тем не менее Авраам kept hearing God. продолжал Can общаться you с hear God a Богом. minute? He was full of faith, Он был исполнен веры. and the Bible says that that faith was credited to him as righteousness. И более того, Библия говорит, что эта вера вменилась ему в праведность. He was right before God because of his faith Благодаря своей вере в то, что Бог верен исполнить обещанное, это было вменено ему в праведность. Sarah. So what was Sarai to do? Что же делать Саре? Okay. Well. Ну. God keeps speaking to him. С ним Бог постоянно общается. Apparently he's righteous. Наверное, праведный человек, раз Бог с ним общается. Because he's hearing God. Он слышит Бога. God keeps saying he's going to have children. Бог продолжает ему обещать потомство. I can't have children. Я не могу иметь детей. So I need another plan. Надо что-то придумать другое. Sarah, I thought, it's all down to me. И Сара думает, ну ладно, все дело во мне. And she began to think. И она тогда начинает мыслить. What can I do in this situation? Что же мне придумать в этой ситуации, думает она. She looked around. Смотрела вокруг and she found и Hagar. нашла Агарь. Julia, will you be Hagar? Юля, стань Агарью, пожалуйста. No. <laughs> yeah, come on. She found Hagar. Она нашла Агарь. And she, Sarai, went and talked to her husband, Abraham. Сара пошла к мужу, к Аврааму, She pointed at Hagar. Поговорила с ним, показала ему Агар. And she manipulated и в принципе при помощи манипуляций, Abraham, да, которые она использовала по отношению к Аврааму, into sleeping with Hagar, она уговорила uh, его переспать с Агарью, with the hope, надеясь, that Sarai что could look after that baby. что у Агари родится ребенок, и Сара станет ему мамой, да, будет присматривать за этим ребенком. Her husband was weak. Uh, муж uh, э, ее, может быть, проявил слабость. But she was manipulative. Но тем не менее она все-таки использовала а, такой манипу- манипулятивный подход. Немножечко похоже на а, историю, которая произошла с Евой, не так ли? And then when Hagar became pregnant, И затем, когда Агарь забеременела, Sarah despised her. Сара стала презирать ее. She despised her so much that she was cruel to her. Она настолько сильно ее стала презирать, что она с ней жестоко стала обходиться. So Hagar ran away. И Агарь вынуждена была бежать. You can sit down now. Sarai Сара had taken matters into her own hands, все взяла в свои руки. and she lived to regret it. И она потом пожалела об этом. Sarai had tried to solve the problems of her life. Она попыталась решить свои жизненные проблемы. Sarah had tried to make what God had said to her, to her Сама, и она попыталась слово Божье сама своими собственными руками реализовать в жизни. When we try and make God's plans happen for him, когда мы с вами пытаемся Божьи планы, Божье слово осуществить своими руками в своей жизни, Normally we make a mess. Обычно мы просто все приводим в полный беспорядок, в полный хаос тогда. Sarah had caused real relational problems between her and Hagar and even her and Abram. И вы знаете, из-за вот этого поступка Сары начались проблемы во взаимоотношениях между ней и Агарию, и между ней и Авраамом. So now Sarah was not only insecure and desperate for God to speak to her and hurt by her husband and all of these things. И теперь уже Сара не только чувствовала себя неполноценной и, а, а, и обиженной и неважной женой и так далее. But she had become bitter as well. Но и в ней укоренилась горечь. And as far as we know from the Bible, she always carried this hurt deep in her heart. И вы знаете, насколько мы помним из Библии, вот это чувство горечи она постоянно носила в своем сердце. Right to, right to her death, she carried that hurt. До самого момента смерти это чувство горечи не покидало ее. And yet God didn't look on her sin against Hagar. Вы знаете, Бог не посмотрел на то, как она согрешила против Агари. God had put hope inside her. Бог все равно вложил в нее надежду. God didn't measure her by her sin. God measured her by the hope that he had put within и вы знаете, Бог не смотрел на нее, не измерял ее да, вот этим вот э, э, мерой греха, но измерял ее мерой надежды, которую Он вложил в нее. Uh, if you open your Bibles to Genesis 17, Если вы откроете свои Библии э, э, на Бытие, 17 глава, let's read the first four verses together. давайте прочтем первые четыре стиха вместе. When Abram, can you see, are we in the way? When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Mm-hmm. Abraham fell face down, and God said to him, и пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал. As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Я, вот, завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. Now skip to verse, seven, uh, verse 15 to 17. Теперь давайте посмотрим 15 стих, 15 стих и 7, да, с 15 по 17. God also said to Abraham, As for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai, her name will be Sarah. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. I will bless her and will surely give you a son by her. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. I will bless her so that she will be the mother of nations, kings of peoples will come from her. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Abraham fell face down. He laughed and he said to himself, Will a son be born to a man a hundred years old? Will Sarah bear a child at the age of 90. на лице свое и рассмеялся и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90 неужели родит? Sarah. Sarah Сара, had something inside of her. Сара имела нечто внутри себя. She may have been barren, да, может быть, она была бесплодна. But inside of her Но внутри was kings and nations. в ней были цари и народы. You cannot judge Ты не можешь судить what is in you о том, что есть в тебе by what you see around you. по наружности, потому что окружает себя. No one's having children around me, therefore I'll never have a child. Может быть, ты говоришь, о, ни, ни у кого нет детей в моем окружении, и у меня не будет. No one around me is meeting a man, therefore I'm never going to meet a man, I'm never going to get engaged, therefore I will never. Все вокруг меня не замужем, ну и я, наверное, останусь до конца своих дней незамужней. Even though Sarah was hurt была обижена. Insecure. Ей, был, ей было больно, она была такой, э, у нее было чувство э, ненужности, может быть. She'd had a tough time. Ей было трудно. And yet hope lived inside of her. Но тем не менее где-то в глубине у нее была надежда. If your testimony, ladies, becomes, I'm not going to meet a man, I'm not going to have children. Если вы, дамы, постоянно говорите, ну, я не буду никогда счастливой, я не выйду никогда замуж, у меня не будет детей никогда. I will not do this, I will not do that. Я не смогу сделать того, не смогу сделать этого. Then you're not a girl of hope. То тогда нет в тебе надежды. God wants you to be a girl of hope. А Бог хочет, чтобы в тебе теплилась эта надежда. Hope is the goal. Надежда есть цель. But faith is what God gives you to get you there. Но вера — это то, что приводит тебя к этой цели. Faith is the petrol that God puts in your engine. Вера — это бензин, который э, вливается в твой, да, вливается в твой двигатель, чтобы ты мог двигаться. Hebrews 11, verse 1 and 2. Евреям 11 а, глава, первые два стиха. Faith is Вера. being sure of what we hope for and Жизнь. certain of what we do not see. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Hebrews 11, verse 11. 11 с- а, стих этой же главы. By faith, Sarah herself received power Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу. Okay, I've got a different version. I'll read this one. By faith, Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, Sarah was enabled to become a fa- Is this verse 11? That's a terrible version. I'm going to read mine. By faith, Sarah herself received power to conceive, С верою Сара сама получила силу uh, принять семя, зачать. Even when she was past the age. Хотя она уже находилась в преклонных годах. Since she considered him faithful who had promised. Поскольку она посчитала верным обещавшего. She had a hope. Она имела надежду. So by faith she received power. И верой она приняла эту силу. Girls, don't lose hope. Девчонки, не теряйте надежды. Genesis 21, Бытие 21 глава, 1 to 7. с 1 по 7 стихи. The Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. И призв- Мгм, окей. Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him. Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born to him, and Sarah said, Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. And she said, Who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age. Go back to number one. Сейчас мы по-русски прочитаем. Угу. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о а, котором говорил ему Бог. И нарек Авраам сына, э, сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. So, girls, let me bring some encouragement to you Так, девчонки, теперь хочу ободрить вас. because it's a great story ahead. Потому что это ха- отличная история. If I can give you some instructions or encouragement, this is what they would be. Знаете, если бы э, действительно, я бы хотел, э, хотелось э, воодушевить вас, наверное, или, может быть, какие-то там указания, инструкции, скажем, дать, вот чтобы я, наверное, вам сказала, с чем вас оставил. Turn your pity into praise. Свои беды, свои какие-то горести обратите в хвалу. And name your blessings, not your lackings. И говорите о, то, о своих благословениях, а не о том, чего вам не хватает, чего не достает. I'll say that again. Еще раз скажу. Turn your pity into praise. Всю свою печаль обратите в хвалу. And name your blessings, not your lackings. И говорите о благословениях, а не о том, чего не хватает вам. Sarah is not really a very good role model. На самом деле Сара, может быть, и не очень хороший пример. для She's нас. more of an example of how not to do it rather than how to do it. Скорее всего, она является примером того, как не надо поступать. Sarah becomes full of pity when her idea that having children will ma- make her happy Знаете, failed. Сара, она расстроилась, огорчилась, когда вот ее представление да, о, том, о, а, о, а, о детях, о том, как можно завести ребенка, вдруг развалились. It failed. Все развалилось. It seems that Sarah only found joy and laughter in the testimony of her child born in an impossible circumstance. И она обрела истинную радость только как, тогда, когда появился вот этот ребенок, появился чудесным образом в невозможных, казалось, э, обстоятельствах. She failed to become content. Тогда она обрела свое удовольствие, свою радость. 2 Corinthians 12, verse 9 and 10. 2 Коринфянам а, 12, 9 и 10 стихи. Paul says, Павел говорит, But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I'll boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. но Господь, Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses – in insults and hardships and persecutions and difficulties, for when I am weak, then I am strong. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, the тогда e, силен. The ESV says, for the sake of Christ then, I am content. И говорится uh, мне какой-то в одном из версий, ради Христа я довольствуюсь всем. God wants you to be content. Бог хочет, чтобы вы были довольны. Contentment in the Lord means being happy to find wholeness in Him. Это означает, что вы, вы себя ощущаете таким полноценным человеком в Нем. God wants you to make a decision to find happiness, to find contentment in God. Бог хочет, чтобы вы в Нем искали радости и счастья и довольства. God has not instructed you to wait and find contentment and happiness in a relationship. Бог не призывает тебя искать вот этой радости, этого довольства, этого счастья во взаимоотношениях с кем-то. In a husband or in children. Допустим, в взаимоотношениях с детьми или, или с мужем даже. It also means that when a handsome single man Это также означает, что когда вдруг симпатичный молодой человек, when he finally turns up in your life, когда он вдруг появляется в твоей жизни, that you handle it well. что ты правильно э, себя поведешь в этой ситуации. I've seen Christian girls handle Потому что я видел, как а, девушки а, в такой ситуации, когда они встречали парни, верующие девушки, христианки, по-разному себя начинали вести. First way is, первое, что я заметил, как они себя вели. Вдруг появляется такой красавец парень, молодой. And they look at him. Они смотрят на него. You can see all the girls in church. Ooh. Все девчонки в церкви такие. м «М-м-м». м He's very nice looking. Какой симпатичный. And then suddenly it's like a cloud of embarrassment has just fallen from heaven. И вы знаете, такое впечатление, что тут же как, как будто бы какая-то такая такая туча, которая как смущение какого-то, да, какого-то стыда сваливается на них. And you look away. И они отворачиваются. And you ignore him. И вообще игнорируют вообще его присутствие. Mistake number one. Ошибка номер один. Second response. Вторая реакция, какая может у девушек возникнуть. You see this young man come in. Опять же появляется молодой, красивый. He's so handsome. Какой симпатичный. And suddenly it's like a flock of piranha fish. И такое впечатление, как будто бы атака, да, вот этих пираний. And he has had three invitations of marriage within five minutes. И за пять минут этому парню поступает три предложения о браке. And he is, what happens? He gets scared and he runs away. Что происходит? Парень бо- испугался и убежал. Girls, Девчонки, look, I can see you all here. You're beautiful. You've got вижу- everything going for you. вы, вы, вы, вы замечательны, вы красивые. When, he, when you see a man and you think, hey, he's attractive, maybe he's got what it takes to be my man. Когда э, вы видите парня симпатичного и думаете, а, может быть, может быть, это он тот самый. Talk to him Поговорите с ним. Gently. Нежно. Get to know him a little bit. Ну, познакомьтесь с ним, узнайте. Don't overwhelm him. Не надо уж набрасываться. Don't suffocate him. Не надо душить парня. You can even ask him out on a date. Вы даже можете его на свидание пригласить. If you do it gently and nicely, потихонечку, так, да, так нежно. Be a lady. Будьте, оставайтесь дамами, да? Both those responses result in disappointment. Потому что э, можно, в принципе, э, разочароваться, если повести себя неправильно. And I want to add. И хочу добавить. If you're not meeting men, if you're not, if you're not meeting men, а если вы э, не встретили своего молодого человека, are you actually going where the men are? То ищете ли вы в нужных местах, посещаете ли вы нужные места там, где собираются мужчины? When I was a teenager, I used to go fishing a lot. Например, когда я был подростком, я часто ходил на рыбалку. And I got to know where the fish were. То есть я знал те места, где водится рыба. Я знал, что вот если начнешь ловить по эту сторону моста, рыбы не поймаешь. But А если туда чуть-чуть вниз под мостик спуститься, там рыбу можно поймать. You are intelligent. Вы же все умницы. You can figure out where the fish or the men are. Вы можете знать эти рыбные места, да, где ловить мужчин нужно. Okay, I've embarrassed you enough. Ну что, смутил вас? Dave, that doesn't really help me be content, though, does it? Ну, Дэйв, ну какое? Ты что, разве это поможет моему обретению, обретению мною счастья, быть довольным? Поможет ли мне это? Okay, this is what content people do. На самом деле, вот такие довольные, счастливые люди, как они себя ведут? Content people praise God. Эти люди всегда славят Бога, довольные и счастливые. They tap into God. Они, uh, они подключаются к Богу, объединяются с Богом. They understand that when they're weak, then they are strong in God. И они понимают, что всякий раз, когда они становятся слабыми, то с Богом они сильны. And they turn pity into praise. И всю свою печаль, все свои горести, проблемы они обращают в хвалу. Okay, we've got five minutes left. I'm just getting that. Пять, пять минут у меня осталось, мне показывают. I think that was the first time Hansy's ever told me off. Я думаю, что это впервые, когда мне Хэнси по- вот показал, что мне уже все время вышло. Um, are you okay for another five minutes? Ничего, пять минут можно Yeah. еще с вами, Okay, да? the girls are all nodding. А девчонки все кивают. Okay, so I was talking to a couple of girls yesterday, and they said to me, Dave, we're just a bit burnt out. Most of the women in the church are burnt out. Вы знаете, что вчера буквально с девчонками разговаривала, и они сказали мне, знаешь, Дэйв, мы просто уже, все, мы уже сдулись, мы уже вот э, выгорели. И многие, э, кстати, кто служит в церкви, вот э, переживают на себе это такое чувство выгорания. People, are, people get burnt out when they overdo it. When they do too much. А когда а, люди вот, ощущают этот эффект выгорания, когда они слишком много трудятся, много всего на себя берут. When they Didn't say no when they should have said no. Когда они не говорят нет Иногда бывает, что люди просто пользуются такими э, людьми, которые на все соглашаются и поэтому задействуют их много во всем. Но очень часто это люди, которые просто забыли посмотреть э, на все свои благословения, пересчитать, скажем, все свои благословения, которые они. They're имеют. people who begin to measure their life against not against God's goodness. То есть они больше смотрят на свои желания, на их исполнение или неисполнение, а не на Божью благость. When you start measuring your life according to your desires and not the goodness of God in your life today, и когда ты измеряешь свою жизнь вот этими желаниями, исполненными или неисполненными, а не, а не благостью Божьей, которую ты имеешь сегодня, it takes, a, it takes the praise out of you. тогда тебе уже трудно хвалить Бога. because you've got nothing to praise God for. потому что тебе не за что Его хвалить. Folks, I want to encourage you measure your life against God's goodness. Ребята, измеряйте свою жизнь да, по Божьей благости. Then you'll find strength in your weakness. Тогда, ты, де- тогда вы действительно обретете силу в своей слабости. I want you to I want to tell you count your blessings today not tomorrow. Считайте свои благословения, пересчитайте их сегодня, а не завтра. <laughs> When just men approach marriage like this. И вот как мужчина смотрит на брак. When I get married, Когда я женюсь, all of my sexual tension все мои сексуальные it желания, will all go. Все это у меня все это решится сразу. I will never have a lustful thought again. И теперь у, у меня уже никаких э, мыслей таких похотливых и не возникнет. That will never be a problem in my life again. As soon as I get married. Как только женюсь, эта проблема из моей жизни исчезнет. Okay, everybody's looking very embarrassed now. Так, теперь уже все looking действительно, действительно смутились, смотрю, все в пол уставились. Women approach marriage like this. Дамы, теперь ваш подход к браку. When I get married, my need for romance and companionship will be met. А, когда я выйду замуж, что я обрету себе друга, смогу будет с кем пообщаться. My very own Mr. Darcy. Мой мистер Дарси. He will every day sweep me off my feet. Каждый день он просто будет меня чем-то поражать. And I will live in this permanent state of romantic love. Сногсшибательным чем-то таким и каждый день будет романтичным. But happiness can't be built on the idea of marriage or children. Знаете, счастье, э, нельзя думать, что э, вот строить, да, что счастье это, это равно брак, там дети. It can't be, happiness can't be built on an idea that sexual tension will be dealt with when I get married. И э, счастье не может строиться на той мысли, что я вот женюсь и все мои сексуальные э, вот эти желания, все они будут удовлетворены. When you get married, guess what happens? Когда ты вступишь в брак, угадай, что произойдет. After a couple of months, пройдет несколько месяцев, you begin to realize that you actually married a human being. Ты, у тебя глаза откроются, ты поймешь, что ты женился на живом существе. They sometimes, not often, I'm sure, but sometimes they might disappoint you. И, может быть, не часто, но иногда-то точно этот человек может тебя Irritate обидеть, you. может тебя начать раздражать, even bore you. докучать тебе. Marriage is about sacrifice, not fantasy. Брак это не некая фантазия, это жертва. Which is why happiness can be built on a foundation of God alone. Вот почему мы должны выстраивать свое счастье да, на, на, на Боге. So count your blessings. Поэтому пересчитай свои благословения. If you need help, talk about them with a friend. Если нужна помощь, обратись к другу. And finally, И последнее. God changed Sarah's name to Sarah. Мы а видим, что Бог меняет имя Сары на имя Сара. Sarai Сара was the insecure, hurt woman. была женщина, которая исполнена была обиды и была не, чувствовала неполноценной себя, who was trying to, who tried to figure out the situation by herself. которая пыталась решить какие-то ситуации сама. Sarah was someone very different. А, а Сара была, э, стала, э, была иной, да, стала иной женщиной. She was the mother of kings and nations. Сара уже стала э, матерью, да, про матерью королей и народов. Sarah had the power to receive faith from heaven. И Сара обрела силу, да, веры с небес. So, girls, I want to encourage you. Девчонки, хочу вдохновить вас, воодушевить Find вас. Your worth in God. А, ищите свою ценность и значимость в Боге. Don't label yourself with these silly names. Не нужно uh, вешать на себя какие-то ненужные глупые ярлыки. Of insecurity. uh, так, uh, ярлыки, которые при, приводят тебя в чувство такой неуверенности. I'll always be lonely. Я всегда буду одна. I can't do it. Нет, я не смогу. God doesn't accept me. Бог меня не приемлет. I'm a terrible wife. Я ужасная жена. They're not the labels of God. Это все не от Бога. God gives you a new label, Нет, a Бог new name. дает тебе новое имя.